pura trinc aquo helpe de sun radiado. Se mancas infrastructuro por grandai aquo purigai installagioi, exemple en Africo, tiam la homoi mem devas sorgi pritio, kiel ili povas habigi al si puran trinc aquon. La aquo el simplai putoi tie en havas plei ofte malsanigain germoin. Ja eblas per suffice simpla metodo sen germigi aquon, nome per la sun radiado. Oni metas la aquon tiu cele en travideblain boteloin, cae el metas ilin alla radiado de la suno. La ultraviola lumo tiam mortigas la germoin, cae la aquo farigias trinkebla. Necessas nur metodo por controli ciula sun radiado efficis dum sufficeda tempo por plenumiti un purigan laboron. Caien la bona novajo. Favor costa uvo mesurilo ebligos al milionoi da homoi la aliron al pura trincaquo. La ideo por tiu apparateto devenas el Austrio. Helpe de la suno, aquo povas esti desinfectita. La mesur apparato estis disvolvita de firmao en Vieno, la constru elementoin por gili veras firmao pri elektronikajoi en la occidento de Austrio. La fondinto de la Viena firmao captis tum voyaggio tra Venezuelo choleron, char li estis trincinta contagitan aquon. Seque, li occupigis pri la purigado de aquo, cae malcovris la desinfecton helpe de la suno. Tiu desinfecta metodo ne postulas paterioin, au filtroin, au chemiajoin, sed nur la forton de la suno, cae botelon el plastajo au el vitro. La metodo ne estas nova, sed gi estas applicata nur en multai regionoi. La Vienano do disvolvis mesur apparateton pri ultraviola radiado ciu capablas mesuri la personan proceson de desinfecto de aquo. La apparateto havas grandezon por mano tiu indicas qui el helpe de la suno, contagita aquo farigas trinc aquo. Gi consistas el electronicae constru elementoi, qui captas la ultraviolan lumon de la suno, cae el calculas, dum ciam da tempo la sun radiado efficis. Ridanta visagio signo indicas che la aquo estas sen germigita la boligado de la aquo farigias superflua. Ligno por for bruligado cae carbon dioxido per tio povas esti elsparatai. Ciu apparateto elsparas circau du tunoin da carbon dioxido en iaro, diras la afer gvidanto de la firmao. Firmao pri electronicajoi en la occidento de Austrio liveras cae disvolvis la electronicain constru elementoin por la apparateto. Nun tempe, oni tie productas la unuain septec mil pezoin por ebligi al homoi la aliron al pura aquo. La Viena firmao nun intertractas cun la registaro de barato, pri la liberado de unu miliono da apparatetoi. Ciam seque miloi da familioi desinfectos sian aquon helpe de la apparateto, anstatau per forbruligado de ligno, tiam ili elsparos por si monon por heit materialo, cae firmao povos plibonigi sian bilanzon pri carbon dioxido. Ien situatio, ciu profitigos ciuin.